Psalm 141 Intellectus David cum esset in spelunca oratio Voce mea ad dominum clamavi Voce mea ad dominum deprecatus sum E fundo in conspecto eius orationem meam et tribulationem meam ante ipsum pronuntio interficiendo ex me spiritum meum, et tu cognovisti semitas meas. In via ac qui ambulabam absconderunt laqueam mi, considerabam ad extram, et vidabam, et non erat qui cognosceret me. Perit fugia a me, et non est qui requiat anima mea. Clamavit ad te, Domine, dixi, tu es spes mea, potio mea in terra viventium. Intenda a deprecatione mea, quia humiliato sum nimis. Libra me a persequentibus me, qui confortati sunt super me. Educ te custodia anima meam ad confidentum nomini tuo. Me expectant justi donec retribuas mihi.